Itago niyo na lamang po ako sa pangalang SP. Tubong Masbate Ang kwentong ibabahagi ko ay hango sa tunay na karanasan ng lolo ko na si Lolo Raming. Kung paanong minsan na raw siyang namatay noon pero muli siyang nabuhay dahil sa tulong ng kanyang matalik na kaibigan at ng pamilya nito. Isang kaibigang hindi normal na tao kundi galing sa mga lahing kinatatakutan ng mga taong tulad natin. Kung naniniwala kayo sa mga aswang, isa ang karanasang ito sa magpapatunay. Natotoo sila at patuloy na nabubuhay sa mundong ginagalawan natin. Ang iilan sa kanila ay nakikisalamuha sa atin ang hindi natin namamalayan. Hindi natin alam na may posibilidad pala na isa sa mga matalik na kaibigan natin bibilang sa kanila. Ayon kay Lolo Raming, nangyari umano ang karnasan niyang ito. Dekada 60. Nagtatrabaho siya noon bilang manggagapas o tagatabas ng tubo. Kung hindi naman nakapanahon ang mga tubo ay sumasama-sama siya sa pangingisda noon. Isang araw, magtatakip silim na doon noon pero patuloy pa rin sa panggagapas ng tubo si Lolo gawa ng Pakyawan daw ang trabaho nilang yon. Kaya naman sa ayaw at gusto nila ay kailangan nila itong tapusin sa loob ng nakatakdang araw. Nagulat daw si Lolo noon nang may marinig na malakas na tunog ng pumapagaspas na pakpak. Tila napakalapit lang daw noon sa kinaroroonan niya. Pagtingala niya, ay nakita niya ang isang malaking ibo na kulay itim. Paggewang-gewang ang lipad nito at para bang babagsak to sa gitna ng tubuhan na hinaharvest nila. Nang pagmasdan daw niya ito ay nakita niyang dumudugo yung kaliwang pakpak nito na para bang sinugatan gamit ang matalim na bagay. Lumagapak ito sa gitna ng tubuhan na malapit sa pwesto niya. Dinig na dinig pa daw niya noon yung tunog ng nagsibali ang tubo na tinamaan ng ibon na yon. Nakita din niya yung biglaang paghawi ng mga dahon ng tubo. Sinyales na may malaking bagay na bumagsak dito. Pinunta ni Lolo yung lugar. Ang nasa isip niya noon ay kapag nakita niyong ibon, iuwi niya ito at lulutuin. Malaki at pwedeng-pwedeng gawing pangulam. Naglalaway na nga daw siya noon habang iniisip yung putahe na lulutuin niya eh. Yun yung manghang na adobo sa gata. Napakasarap daw kasi nitong ulamin o hindi kaya gawing pulutan sa tuba. Nang makarating daw siya doon sa eksaktong lugar na pinagbagsakan ng ibon, nagtataka siya dahil wala daw siyang nakita doon. Tanging yung mga nakahigang tubo at mga putol-putol na dahon ang nakita niya. Kita umano doon yung bahid ng dugo na galing doon sa ibon. Ang nakapagtataka ay wala talaga yung ibon. Tiningnan daw ni Lolo ang paligid dahil nagbabaka sakali siya na hindi pa ito nakakalayo. Sugatan niyo na't imposible nang makalipad pa ulit dahil bukod sa malaki ang sugat nito. Bali din ng isa nitong pakpak. At kung sakali naman na nagawa na nga nitong lumipad ay tiyak na makikita ito ni Lolo dahil hindi ta talaga inalis ni Lolo noon ang tingin niya doon sa lugar kung saan ito bumagsak hanggang sa hindi kalayuan ay may nakita siyang isang lalaking nakahandusay. Duguan ang kaliwa nitong braso at hinanghina na ito. Patakbong nilapitan ni Lolo yung lalaki para sa kululuhan. Na makita niyang patuloy ang pagagos ng dugo nito sa braso. Dali-dali daw siyang pumunit ng kaperasong tela sa lilain ng suot niyang damit. Gamit yon ay mahigpit niyang tinalian ang sugat nito para kahit papano. Matigil ang pagdurugo. Inalalayan niya yon sa pagtayo at dahan-dahan niyang inakay palabas sa tubuhan. Ipinaupo niya ito. Isinandal sa katawan ng malaking puno. Matapos yon ay naganap si Lolo ng mga halamang gamot na pwedeng gamitin sa pagpapaampot ng dugo. Kumuha siya ng talbos ng saging o yung dahon ng saging na hindi pa bumubuka. Dinurog niya ito at itinapal yung pinaka sapal doon sa sugat ng lalaki hanggang sa bumagal yung pagagos ng dugo at unti-unti yung tumigil. Nang tanggalin na ni Lolo yung sapa ng saging, ay saka naman siya nagdikdik ng dahon ng malunggay. At yun naman ang itinapal nito sa sugat, sa kanya ito itinali. Pinainom din niya ng tubig ang lalaki at ibinigay niya rito ang tiranyong niyang pagkain. Na makabawi na sa gutom matuhaw yung lalaki ay muling nanumbalik ang lakas nito. Nagpasalamat ang lalaki kay Lolo at nagpakilala ito sa pangalang Raul. Doon na rin nagsimula ang pagiging magkaibigan ng dalawa. Simula ng araw na ito ay palagi nang pumupunta si Raul doon sa pinagtatrabawang tubuhan ni Lolo. Tinutulungan niya sa panggagapas ng tubo si Lolo at dinadalan din niya ito ng ulam tuwing tanghali. Tuwang-tuwa naman daw itong si Lolo dahil panay lutong karne ang ulam na binibigay ni Raul. Bira lang kasi makakain ng karnitong si Lolo eh. Dahil mahirap nga ang buhay nila. Kaya nagtitiis sila sa pagkain ng gulay at mga isda noon. Noong mga panahon na yon, bukod sa malayo kina Lolo yung pamilyang bayan, Joe, mahirap makahagilap ng karne noon. Makakakain lang daw sila ng karne kapag may kinatay sila sa mga alaga nilang hayop. Kaso masaklap eh, tanging mga manok lang umanong alaga ni Lolo noon. Kaya malaking bagay daw talaga sa kanya yung makakain ng karne ng malalaking hayop na ito. Nakakapagtaka nga raw itong si Raul dahil araw-araw itong nakakapag-ulam ng karne. Inakala nga niya noon na may kaya ito sa buhay at may kakayaan siyang bumili ng mga ganong karne sa palengke. Imposible kasi na alaga yun ni Raul dahil hindi naman daw siguro ito mangangatay ng alaga nito araw-araw para daw gawing ulam eh. Mas lalong naging matibay ang pagkakaibigan ng dalawa. Nang magpa siya si Raul na maging manggagapas at sumali sa grupo ni Lolo. Simula noon ay palagi na sila magkasama sa trabaho. Kapag may pakyawan ng tubo ay kaagad na tinatawag ang grupo nila para upahan. Mabilis silang magtrabaho at hindi rin mahal maningil. Naging malaking tulong din si Raul sa kanila. Dahil may pambihira daw itong lakas kaya naman Madalas ay siya ang nagpipresintang magbuhat sa mabibigat nilang gamit. Hindi nga raw makapaniwala si na Lolo at yung mga kasama nila kapag nakikita siyang walang kahirap-hirap na nagbubuhat ng mga mabibigat na bagay. Kaya nga pinalayawan daw siyang Samson nun eh. Yung Samson na tauan sa Biblia na kumakatawan sa lalaking may pambihirang lakas. Ganun. Isang araw, Muli daw silang nakatanggap ng trabaho. Malaki ang halagang ino-offer sa kanila nang may-ari ng ekta-ektaryang tubuhan na pinaharvest nito. Hinabot din daw ng dalawang araw na halos walang pahingahan ang trabaho nilang yon. At nang kukunin nga nila yung sahod nila doon sa may-ari ng tubuhan, ay tila nagbago ang ihip ng hangin. Kung gaano daw yun kabait nang kausapin sila magtrabaho para sa kanya, ay ganun na siya naging kasungit at kailap. Ayaw nitong bayaran sa sinalolo ayon sa presyong napag-usapan. Doon ang mano nagsimulang magkainitan ng ulo. Galit na galit daw yung may-ari noon at pinipilit nitong kalahati lamang ang babayaran niya. Kahit na maayos ang naging trabaho nila lolo noon. Dahil doon ay hindi nakapagpigil si Lolo Raming at sinugod niya yung may-ari ng tubuan. Hindi alam ni Lolo na may nakatago pala itong kampilan na ginagamit sa pagtatabas ng tubo. Gamit ito ay tinaga niya si Lolo sa mismong dibdib. Sobrang lalim daw ng sugat eh. Dahilan para kaagad na mapahandusay sa lupa si Lolo. Bumulwak ang napakaraming dugo noon at halos maligo na si Lolo sa sarili nitong dugo. Tarantang-taranta yung mga kasama nito habang si Raul naman ay kaagad na nilapitan si Lolo. Pilit niya itong ginigising pero hindi na ito nagising pa. Isa sa mga kasama nilang humawak sa pulso ni Lolo noon. Umiiyak daw itong umiling at sinabing wala na raw pulso si Lolo. Kinumpirma pa ito ng isa pa nilang kasamahan kung saan itinapat daw nito yung daliri niya sa butas ng ilong ni Lolo noon. At hindi na daw ito humihinga. Walang ano-ano'y binuhat ni Raul ang katawan ni Lolo at sinabing gagawa daw siya ng paraan para gamutin ito. Hindi na tumutol yung mga kasama nila dahil tila gulat pa sila sa biglaang nangyari. Hindi nila inaasahan na mauuwi sa trahedya ang simpleng paniningil nila ng kanilang sahod. Napakabilis ng pangyari. Kaya naman hindi pa nakakabawi sa matinding pagkabigla yung ilan sa kanila. Isa sa mga kasamaan daw nila na nagngangalang Ladio. Palihim na sumunod kay Raul dahil nais nitong malaman kung paano nito isasalba ang buhay ng matalik nitong kaibigan. Nang makauwi daw si Raul sa bahay nito, kagad nitong tinawag yung nanay at tatay niya at sinabing tulungang isalba ang buhay ng kaibigan niyang minsan nang nagligtas ng buhay niya. Kaagad naman daw itong iniga doon sa papag nila Laking pagtataka daw ni Ladyo nang makitang kumuha ng tila itim na sisiw yung tatay ni Raul. Dinasalan daw niya ito. Pagkatapos ay ipinasok daw niya iyon doon sa mismong sugat sa midibdib ni Lolo Raming. Ibinaon pa raw niya ito sa pinakaloob at pagkatapos ay tinahi raw nila ang sugat nito. Gamit lamang ang pakurbang karayom na ginagamit sa pananahi ng sugat ng mga panabong na manok at tatlong pinagsama-samang hibla ng mahabang buhok ng nanay ni Raul. Makalipas lamang umano ang ilang minuto ay bigla na lang sumingap si Lolo at nagising. Inubo at nagsuka ng kulay itim na dugo. At matapos niya umanong maisukang lahat, mabilis na nanumbalik yung lakas niya Gulat na gulat umano si Ladyo nun. Para sa kanya himala yung nangyari. Nagmadali daw siyang umalis para ibalita sa iba pa nilang kasamahan ang himalang pagkakaroon ng malay ni Lolo. Samantala, sa kwento naman ni Lolo Raming, pagkagising daw niya noon ay parang kakaibang pakiramdam niya. Habang isinusuka daw niya yung kulay itim na dugo, ay mas lumalakas daw siya Takang-taka siya noon dahil siya mismo sa sarili niya eh. nagkakalang hindi na siya mabubuhay. Eh. Bago kasi mawala ng malay, kitang-kita niya yung laki ng sugat niya at yung dami ng dugong bumubulwak doon. Damang-dama din daw niya noon ang paninikip ng dibdib at unti-unting pagkaubos ng kanyang hininga. At doon na raw niya tinanong si Raul kung paano siya nitong nagawang isalba. Tumahimik lang daw noon si Raul habang yung mga magulang nito ay nagpapalitan ng tingin. Inulit ni Lolo yung tanong niya. At sa pagkakataong ito, yung tatay ni Raul ang sumagot. Niyanggaw ka namin para maisalba ang buhay mo. Tinaniman ka namin ng binhi ng pagiging aswang para mabilis na manumbalik ang lakas mo. Kung hindi namin yon gagawin, pinaglalamayan ka na ngayon. Doon na ipinaliwanag na Raul ang lahat. Yun na lang daw ang naiisip niyang paraan para mabuhay si Lolo. Ang gawing kauri nila. Labis na pagkabigla umano ang naramdaman ni Lolo nang malaman niyang isang aswang ang matalik niyang kaibigan. At sa mga oras na ito ay magiging katulad na rin siya ng mga yon. Sa pagitan ng pag-iisip ay saka pa lamang niya na ilibot ang paningin sa paligid. Namalit lang ang bahay nila Raul. Raul taliwas sa inaakala niyang may kaya ito. Doon niya napagtanto na kaya pala palagi itong may baong karne ng mga hayop ay sila ang dahilan kung bakit maraming nangagsisipag walang hayop sa barangay nila. Sinabi naman ni Raul na kahit mga aswang sila, hindi naman sila matataas na uri. Hindi sila kumakain ng tao. Tanging mga hilaw na karne ng hayop lamang ang kinakain nila. Hindi din umano sila tulad ng ibang aswang na natatakot sa araw. Kaya daw mo nilang mabuhay tulad ng isang normal na tao at makihalubilo. Sa madaling salita, hindi sila masama. Habang ipinapaliwanag ito ni Raul ay umiiyak daw ito. Naniniwala naman si Lolo na hindi talaga masama si Raul. Matagal niya na itong kasama at alam niyang mabuti ang puso nito. Matulungin ito at mapagkawanggawa. Mas sa limaw pang may tuturing yung mga taong katulad ng may-ari ng tubuhan. Mas hayok ito kesa sa tunay na aswang. Bagamat natatakot daw si Lolo sa pwedeng maging resulta ng pangyayang gaw sa kanya, ay hindi rin naman niya magawang magalit sa matalit niyang kaibigan dahil alam niyang ginawa niya ito na inaakala niyang tama nun. Kung tutuusin, nagpapasalamat pa daw siya rito eh at sa pamilya nito dahil binigyan siya ng ikalawang buhay. Ikalawang pagkakataon para muling makasama ang mga mahal niya sa buhay noon. Hindi pa daw kasi talagang handang mamatay noon si Lolo. Buntis noon ng lola ko sa ikalawa nilang anak. Gusto pa raw niya makasama ang pamilyang pinaghirapan niyang buuin kahit pa ang kapalit nito ay ang pagiging isang aswang. Nang tuluyan na makabawi ng lakas si Lolo, nakaramdam siya ng matinding gutom at pagkauhaw Hinapagan naman siya ng nanay ni Raul ng kanin at lutong ulam. Kinain niya ito pero hindi daw siya nakakaramdam ng kabusugan. Parang may kulang umano. May hinahanap ang panlasa niya na kung ano. Itinanong niya kay Raul kung bakit ganun daw ang pakiramdam niya. May gusto daw siyang kainin na hindi niya maintindihan. Doon kumuha si Raul ng hilaw na karni ng baboy at sariwang dugo ng manok. Pagkakita pa lamang daw doon ni Lolo ay labis na pagkatakamang naramdaman niya kaagad. Napakabango eh. Gustong gusto niya ang amoy ng hilaw na karne at ng sariwang dugo. Hindi na daw siya nakatiis doon. Mabilis niyang kinuha yung hilaw na karne at nilantakan. Napakasarap. At nang maubos niya na ito, Ininom naman niya yung dugo ng manok. Doon pa lamang daw siya nakaramdam ng kabusugan at nawala na rin yung matinding uhaw niya. Nagtataka din daw siya noon kung paano nangyaring napakabilis niyang nanguya yung matigas at hindi lutong karne. Para umanong tumalas yung ngipin niya at mas naging matibay ang mga yon. Napansin din niya ang pinagbago ng kanyang amoy. Pangamoy. Parang mas naging sensitibo yon. Nang tuluyan ng manumbalik ang kanyang lakas ay wala na siyang naramdamang kahit konting sakit na sa kanyang sugat. Mas gumaan at mas lumakas pa daw ang katawan niya noon. Sinamahan siya ni Raul pa uwi sa bahay at sinabihan siya nito na kung maaari ay magpanggap siyang nangihina pa para hindi magtaka yung mga taong makakakita sa kanya. Napakaraming dugo daw kasi ng damit niya noon at litaw na litaw din yung malalaki nitong sugat. Kunwari ay inalayan pa siya sa paglalakad ni Raul noon. Habang nasa daan sila ay napagkwento nila yung unang araw na nagkita sila. Yung araw na tinulungan siya ni Lolo. Tinanong ni Lolo si Raul kung ito ba yung nakita niyang malaking itin na ibon noon. At kinumpirma naman ito ni Raul. Kaya daw talaga niya magpalit ng anyo bilang ibon. Pero panandalian lang at kaagad din siyang nangihina kapag na numbalik siya sa tunay ng anyo. Pero sa kaso ni Lolo ay hindi daw siya matutulad sa kanila na makakapagpalit ng anyo dahil hindi naman daw siya orihinal na aswang. Nawaan lamang daw siya ng tulad nilang mababang uri nun. Natawa naman si Lolo. Nagtaka naman daw itong si Raul kung bakit tumatawa si Lolo. Doon ay kinuwento ni Lolo na nung makita niya yung itinlaibon ay tinangka niya itong huliin para iluto at gawing pangulam at nang marinig to ni Raul, natawan na rin daw siya. Nagtawanan daw sila noon hanggang sa matanaw na nila yung bahay ni na Lolo. Hindi daw nila inilihim sa pamilya ni Lolo ang lahat ng nangyari. Pati na rin ang paraan na ginawa ng pamilya ni Raul para isalba ito sa bingit ng kamatayan. Tinanggap na lamang daw ng pamilya ni Lolo ang bagong katauhan nito at ipinagpasalamat na lamang nila na buhay ito at makakapiling pa nila ng matagal. Simula noon ay kumakain na raw ng mga hilaw na karne si Lolo. Pero hindi araw-araw. Tatlong beses sa isang linggo lang. Nakakakain pa rin naman daw siya ng mga normal na pagkain ng mga tao. Hindi lang talaga siya nabubusog. Sa tulong daw ni Raul at ng pamilya nito ay nagkaroon ng libreng karne si Lolo na siyang kinakain niya ng hilaw. Mas lalong tumibay ang pagkakaibigan ng dalawa na maihahalin tulad sa tunay na magkapatid noon. Namuhay sila ng tulad ng dati. Palaging magkasama sa trabaho. Sa katunayan ay tinawag na ring ikalawang Samson si Lolo Raming ng kanyang mga kasamahang manggagapas. Dahil naging matlakas din daw ito. Pitong taon ako nang pumanaw si Lolo Raming. Bago siya mawala ay siya mismo nagkwento ng karanasan nito sa amin. Tandang-tanda ko pa nung bago siya pumanaw. Nangingi pa siya noon ng hilaw na karne ng baka. Iba'y dugo-dugo pa. Kinain niya ito sa harapan namin at sinabi niyang yun na raw ang babaunin niya sa pagkawala niya. Sasama na daw siya kay Raul na noon ay pumanaw na rin dahil sa katandaan. Ng mga panahon na ito ay hindi man lang ako nagtaka kahit pa nakita kong kumain siya ng hilaw na karne. Pero habang tumatanda ako ay nauunawaan ko na yung kwento niya. At yung dahilan kung bakit palagi namin siyang nakikitang kumakain ng ganon. Aswang si Lolo. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi kong totoo ang mga ito. Dahil isa ang lolo ko. Sa naging katulad nila.